cikin wani cigaban shirin na gobe da labari yana nan dai a cikin Sani ya ɗauki nauyin kawo muku. Liman sa'ar da jiddon ke cewa sai su biye ni domin jin yadda za ta kaya. Ta sace kanan ne yake. Ta na masa tamkar bai da kowa inda ita ba har sai da yanzu yana tuhumar kanta. yadda ya kasa saurara mata abin tamkar cikin karatu wani irin murmurin barci ne awon gaba da shi wanda ya kai har kusan taran safe sannan ya farka a gaggauce ya yi wanka da soma shirin zuwa ofis a makaranta ta suwaiba da ke da ta hankali kwance yana tambayar ta abin da zai karin kumallo da shi ta yi nisa. babu wani salati idanunta na kallon agogon bangon ɗakin murna farcikinta na ganin lokaci sannan ta ce mm, yanzu ne zan iya yi maka yadda nake a jikin nan ka je gurin maman su Blood na san da za ka rasa abin da za ka ci ba idan abin da ta ce sai ya so mu shiri a gurguje don ya shiga wurin mu ba ya yi breakfast sannan ya wuce office Manira ita kuma tana tun tana fama da walida da ke rigima tana kiran aiki ko ta ce baba tana neman ba ita ba ta halin da zai kai ta ɗakin mutum ɗin tunda har a lokacin da ta fito ba kada shi yi wa zuwan nata kasaya Allah sun yarinyar ta dinga yi har da ta hakura ta saki jiki tana wasa da ƴan ƙannanta mutum da ta go ɗakin nata ta da sallama ta amsa masa amma ta na kan yaran da ke wasa ta so mu gaishe shi mai amsa tare da cewa to na yi dakin zuwa office mama ce abin ya bata na sakaci irin na soyayya da kuma kwana gurin miki ki kana ne yake amma ba za ki iya ba shi abin da zai ci ba ta kalle shi cike da mamaki ta ce abin karin kumallo ta ce akwai a cikin bari mu kawo maka ta ɗaura hata ta ofis ko ina bacci lokacin ya ce tafi ba wani bacci ne tamkar na asara ya same ni tun da ga sallar asuba ake Allah ya sa gani mu alkhairi ta ce amin ta wuce cikin ɗanta ta kawo mata kunun gyaɗa da soyayyar dankali da ƙwai ta bar su da na gurin yara a falo ta shige ɗakin barcinta ta kama gyaran durowar kayan su gilas hakan nan ta tsinci kanta da yin wannan aiki da bata shirya ba kasancewar ba ta son ci gaba da zama gurin mujib saboda kishi da ta ji yana yin mata na ba gyara ba dalili mutum da matarsa ne za su kasa har kammala karanta bata fito ba ya tashi ya ga ɗaki ya same ta ya yi mata magana cikin kulawa in ga wata office ko da wani abu da kuke so ta goge da kai babu abin da muke so Allah ya kare ya da sa'a ya amsa amin ya ka hannu ya kafi gefen fuskar ta sannan ya juya har zai fita sai ya dawo ce abincin yara akwai tsara da yawa ne tunda na ga har walida ma ka ta ce ina jin saura ganin biyu cikin kwalin zuwa dubu za a iya siyo musu wani ya ce ok yana kwajar ba isa an jima ina so ki min kunan alkama da kawo min da shi tamkar za ta ce masa ne aikin sai dafa da ba za ta yi masa ba sai dai ta fasa ta ce sai ya zo da jiya ya fice ta bi bayansa da kallo tana girgiza kai misalin ɗaya da rabi na rana direban ofis ɗinsu ya iso har bakin salanta mazadin su yayi sallama ya da mata har aiko direba da sako ta saka hijabi ta fito suka gaisa da ta mata kwanan abincin yara din tare da wata babban leda yake ga su ne in ji ya ce kira shi yanzu kafin in tafi ta amsa kayan ta koma falon ta dauki waya ta kira shi na dauka ta ce direban ka ce ka ce in kira yace ki ba shi kunin ya kawo mini sannan ga wasu kayan su dauki kala biyu ki cire biyu, sai ki ba su yabo guda biyu mun fita da abokina ya ne. zai yi wa matarsa ya ta haihu shi ne naga kayan sun ni sha'awa Allah ya sa su yi miki amsa sun zo sosai Allah ya kara buki mun gode suka yi sallama kowa ya aje waya ta ɗauki flask ɗin kuɗin ta saka cikin wani basket tare da kofuna da cokula ta zo ta duba lesuna ta cire kalolin da take so ta cire wa gogo don ba ta nan ta zuba na soya ba da gurin da aka yi soyayya ta ba direban ta ce je ya kai wa soya lokacin da ya kai mata ya ce in ji wannan don haka mun ba ta ce ko maka ana ta duka ne da kai ta gani da ran tsalle suna in dubu arba'in arba'in don haka ta ga kudin su mun ne cikin leda kasancewa a supermarket aka ce shi a tunaninta ita ta ɗaya siya ma kuɗin sun faɗawa tarkan da ta nuna masa ya afka da jiya. ta ɗauko ta nemo aina su ta so mu ta mata irin wani da tura a daren jiya ita da mijin nata wanda sai da ya ajiye wani musulunci da jin kansa ya dinga koda abinda bai taba yi mata ba ta ƙara da cewa kin san yanzu ina zaune sai da gaban na ofis ya aiko a kawo min sallagan lalle suna in tufu a a arba'in na san duk hukuncin abinda na yi masa ne A na uku ƙirƙiro da dariya ta ce ni na gaya miki an tsaya miki ni fa ce? ta fara ki tsane shi dan so mutum ki ne shi da sabon ki shine ta wasu kuɗaɗe don ki bada a kasan miki tun da zai aikin maganin sai yanzu magani yanzu ne kada ki wasa da dan wannan daman da kika samu ina cikin ki gobe in sake jin wani ci gaban da aka samu cikin daren yau ma bayan sun gama sakantar da juran su ko ta cikin jikinsa tana masa ɗan koke koke na kici na nan da nan hankalin sai ya tashi zan al'amuran sai ya kamar ne ya ɗan ɗago fuskar ta da ke ta bisa ƙirjinsa yana kallon ta ni kuma ya Ina cikin sa'i za ta tara ni haka? ta ƙara mayar da cewa in hmm? san gaskiya na ga ta zama ba wata Yarın çocuğu kapağı öper sen kayı. Nasılsa sen bana asılıyor. Sen yanıma inersin. in fara mota takıma senin mata. Şimdi de Allah'a vermaka. ba wai ba ka da hali bane da kai ka ajiyar zuciya ce waɗannan ɗan su ne za su sa ki tada hankalin ki ki bari zuwa da zan san abin tun bai ba ta kuɗaɗen ba ta shiga yi masa godiya da safe kamar yadda ya ce tana da gefen garinta shi kuma yana saka kaya yana gamawa ya mutsa mata rafar kuɗi sababbi don in dubu dubu rafa duk ya ce ga waɗannan dubu ɗari biyu ki fara rikewa ko in ce ki fara da su idan na ga kin fura a kan kasuwanci ko ƙara miki wasu ta amsa kuɗin ta rungume shi tana mana. tare da yi masa godiya sake shi ma zan bata amma ba yi ba don haka shine adalci Wata kuma zan siya muku tare in ya sai ta cutar da wancan tsohuwa ba haka so ba ta so ba taso ne ya fara mata ita kadai in ya so mu da ta gaba da hawa tsohuwar kata daga san har yanzu soyayyar muni bana mai na dukkan azuciyarsa ba da ranar muni bana cikin ɗinta tana haɗa abincin mai gida kowar da ta shigo ɗauke da roban nan da ta aika wa soyayyar da shi ta zo tana miƙa wa mu da ta amsa hana cewa ana tunki ba ta kusa ne suka ɗauko kayan nan kin ganki da ɓarna ta duba cikin ledar Lesuma guda biyu sai kuɗi tsauri biyu waɗanda mutum ya ba su zan da safe ita da kanta ta ba wani ta ce cikin ta mama ta yi haka ne don mu ba ta ga kuɗin da lesun ta san cewa ita ma yanzu miji ya dawo hannunta ita san ba ta riga ta ga lesun ba kuɗin ne ta yi mamakin ta don ta san tabbas daga gurin da ta suka fito sun ga kamshin turaren sa nan mun naka jikin kuɗin sannan ga sunan bankin da yake ajiya ne a rubuta a jikin takardar da ta yi ratin ɗin kuɗin kenan ya ba wa Suwaiba kuɗin. Ita kanta Suwaiba ta san kuɗin da kayan ba su ruwanta ba saboda yi ba mutunci. Sabta ta har ta iya ba wa wani ledar ita kuwa ta tabbata. Da hannun hannunta kayan yi ba da kuɗin suka zo ruwa da iska ba za ta mai da su ba cewa za ta yi ba ta gani ba kuma dole a haƙura a haka yi ba ta bar abin da take yi ta riko hannun Abba ko hannu ta ne da kayan sai sallama ta shiga ɗakin su ba dama so ban na tsokan ido kuma leƙon Walida sun shigo wata hatta fitowar su da ta gara su shigo ne ta saurin komawa ta kujera ta zo na ci gaba da kallon da ta kunna Manuka ta miƙa mata ledar nan ta ce ala ba sa ku sani da ta ce da ledar nan sai ta ledar tare da sai ta ajiya zuciya ta ce kai in yarinya ko na buge ki ina can su gaba bayi duka gado ta ɗauko kuma ta hada har da kuɗi masu yawa a ciki ta ije ai da kike da shi wani ya kwaci da baban ki da ta ta bani mani ba ta wa da tana murmushi tace sai dai kamar sake ba shi wasu amma ba za ki doka mana ita ba ko ni in ba ki nawa sai in girma nan gaba a bani ni da ta faɗa haka ne dan so ban san da ita kaɗai aka ba kayan ba kuma mata ya haka ne dan ta ba ta haifi to ba ta isa ga haushin ta ba suka fice da walidan suka bar ta cikin zurfin tunani tun da ne muka asimi na su sai dukkan mu ya sayana su ma kuɗin ni ne ba ta inda ya ce ba yau zai ba ta ba inda sai na canza wata sabuwar karanta da sabuwar kisisi a gidan nan in ba haka ba matar ne sai dai ta ka bani haushi a madadin ni na bata so da bakan ta sami kan miji irin yadda take so yana yi mata sai dai duk abin da zai bata wurin bokaye take kaiwa da sayan magunguna suke karewa ba ta jin tsasin kasa ko nawa ne ta saya kuma ta fi gane ta sayi wanda za ta tura a garinta ya fi mata aiki cikin gaggawa don ko kuɗin da ya bata ta fara jan jari mata yi ba dubu ɗari ta ba a na'u aka kawo mata ɗan tana kalbaki muni ba idanun ta kawo ta zuba musu shi da so ba farin cikin ta daya yadda bai jira mata baya ba ita da ɗan'anta yana son su ce da komai yana mata hidima ita da su din da ta rasa komai ba illa ita da take haɗiya abubuwan da yake yi mata Duk ranar da aka ce sai bace da girki ya dinga rawar jiki kenan yana nan nan da sai ba sam baya son ya ga ta bata rai yanzu sai ya susu ce ya lafinta ita kuma tana da tsare mata babbar matsalar ma yadda sun ba nuna mata zumuɗin kasancewa da ita wani lokacin ma sai ya yi fiye da sati biyu da ya auratayya da ita ba alhalin tana kallon sa yadda yake rawar jiki da so ba har dawowa yake da rana idan abin ya ciyo shi duk ta kawo idanunsa ta zuba masa ba ta taɓa yi masa ƙorafi ba hatta ita soyi ban ta rasa yadda aka yi Mani ban ba ta nuna jin jafinta ko a jikinta saboda gabanta kawai take maganar fara aikin ta dama ji ya ce ita rawa shi tana to Allah cikin ikonsa tun kafin su shekara suka fara tafiya sai ta tuna suka shekara ta yaye shi a lokacin ne takardar ɗaukanta aiki ta fito aka dauke ta aiki ta fara zuwa su suna barin su Bilal wurin baba Hajji ta aikin da take yi ne ta rage mata da dadin wasu abubuwan da ke faruwa a gidan nashi ko ba komai tana samun nutsuwa bisa ga irin tsakanin kauna da mutum ke nuna wa yawanta yadda ko gida ya dawo ya iya shiga sa, in bai gan su ba har hakan na ƙunaran suwai ba wani lokaci sannan ga su ƙirƙiri ba da ta guje ta ta koma ɗakin ba. saboda kula don ko ba su sai idan ta farka ta ganta a ɗakin ba, ta dinga ihu kenan komai dare sai an kai ta muni ba. a wannan lokacin ne za a yi bikin isa ya kammala karatun sa na digiri har mutum ya sama masa aiki a nan gambe kasancewar matar da je aura iyayenta 'yar asalin jiki ne kuma aiki ne ya kawo su gande kuma duk kuka ɗaura auren su yi sabalin biki a kan sannan a kawo amarya gombe idan da mu ya saya musu shi ya sa ya ce abokan a yi bikin idan aka kawo amarya sai a dawo a ƙarasa bikin a Gombe ranar Alhamis fitowar ba suka wuce duku ita da yaran duka tare da mai girkin su da Karime da kuma Baba Hajji ita kuma Muniba za ta biyo su wasu gari kamar Juma'a idan ta tashi daga aiki tare da Mujib za su kawo tare don su ma sai Juma'a zai tafi wani fara gida Mutu, ya gina musu a duku mai ɗauke da ɓangarori manya-manya guda uku ka ɗaya na Muniba ɗaya na Suwaiba sai na gokko a kan karshen gidan a ɗaya na saukar baki baba abdul zakari ne suka buɗe bangaren mu ba suka shiga tare da su da ba su zauna ba suka shiga gyara kurin har da suka ga komai ya yi tsab sannan suka kunna turaren wuta ko ina da kansu kamar yadda suka ga tana yi su gari mu ba suka iso tare da mutum amma kowa a motarsa ita a sabuwar fito 307 su kuma a tasa masu da cikin shiki ta so bana gida an rufe da kamfai don har yanzu ta kasa ne da hankali ta koya da yake a satin aka tsara musu motar ba kowa ya sani ba sai ta yan uwa na ganin su da motar suka so mutuwa ta nuna har wata cikin dangin sun mutu ta ce har wallahi ilimin zamani na da baki kuma da na ga mai ilimi ya bambanta da wanda bai yi ba yanzu dubi daga fara aiki har tsayin mota inda ba ki ilimin ba ai ta kalla gurin masu ilimi muni ba sai saurin cewa ba ni na saya ba mu gudu ne saya mana ni da sai ba ta na gida don ba ta gama kwarewa ba ne shi yasa ita ma da kun ganta da ita matar ta ce oh ho kin ga ikon Allah albarkatun kaza ka dangare kan saruwan kasko sai ai kin daɗe da hawa mota Allah da ya sa ƴaƴan mu adan sun ci komai na ta akan akan masha Allah nan fa sai ba ta kullu iya wuya dama abinda da ke hana ta shiga cikin dangin mijin kenan sun dinga yaɓa mata maganganu kenan sun taɓa na ne ba saboda sai su da abubuwan alkhairi da take musu ita kuma ta sa alwasin in har sai ta ba su abin alkhairi za su sofa tunda mijinta na son ta babu ruwanta da su duk wani abu na hidimar bikin nan halin mu ne ba mu ji da dan kashi dan hatta ne ce ita ba kudi yake ta hado masa makullan bangaren na nan duku duk suna hannunka a yanne suka aje abubuwan da za a bukata na hidimar jiki sannan mu ne ba ma san ta tare kaso kan saboda jama'a ce duk nan gurin suke matsin ta kai su da gama ta suwa barba ko ta ga irin su da mu ne ba ta dinka sawa tana sa hatta wani da da mu ne ba ta dinka mata kaya masu tsada kala shida ne suna biyu a kan fasu katifa guda biyu sai saddoji jasna da aka yi masa anko ita da su da hada 'yan hulunan Dubai aka saya musu yaran sun yi kyau kan kaka su da suka gudu don kyawun da suka yi cikin malumman ɗin da aka yi musu ita kuma walida Sunwok aka yi mata a saddojin nata da lesuna iri ɗaya ne da mamani ba sai ba ta ji ta kai ci kwarai don shawarar su yan nema cewa su zai kai su sabu su zaɓi duk irin kayan da suke so sai ita suwai banta ta a ba kowa kuɗinsa da sai abin da yake so da ya yarda ko mun da take ya haƙuri ya ba kowa kuɗin sai su sayi zaɓin da ransu ke so dubu ɗari ɗari ya ba su ya ba yaron kowa naira dubu ashirin ashirin mawa da dama mu ni da ya ba ya ce ta saya mata kaya masu kyau don ta iya zaɓen kaya nan ma su ba ta ce ita san a bata kuɗin sarka don ta tafi mulkin mallakan da ake mata kyauta da ɗan kishiya yi ba ta mika mata kuɗin yace kuma idan an sayo a kawo masa na kowa ya gani don baya son a raba ni cikin ƙaƙa ni ba ta kanta ba ta je kasuwa duk da yake da tsayuwa wasu bilal tare da walidan ta yi musu ba ta yi da da cewa so ba ta amsa kuɗin siyayyar walidan ba sai ga shi da wai ba ba ta tsaya wa kanta komai ba balle ma walidan tsofaffin kaya ta saka haka walidan ma da ke ɓangaren mu ni ba tsofaffin kaya ta bada ta ce a saka mata sai ba su sami ɗinki ba sai tulun ya kawo kawo alhalin ta kai kudaden sayayyar nasu wajen bokaye kawai ta ga da da cikin sababbin kaya kuma tsadaddu duk sai ta tsarki kanta ta ji zanta har ma ta kasa haɗa ido ko da muniban don sai ta zamo tamkar aikin gidan don ɗan aikin ma sun fi ta shiga mai kyau muniba ɗin kuma kala biyu ta yi musu Kana biyu ta yi musu karimi da baba hajjo da mai girkin su na cin biki hatta su ne da baba mai gadi sai ta kira musu sadda biyu da biyu ta ba su Ta da kuɗin ɗinki. Su zo Yusuf sai ya suna gaya masa tare da yi masa godiya ran da ya fahimci alkhairin da ta yi musu sura ba saboda haushi da bakin ciki ba ta bayyana yamma yi ba ba ta bari yamma yi ba ta yi da ayarin da za a bi na tafiya da amarya ba ta tare motar da za a fara wucewa da su baba hajjo da yara tare da su walida suka wuce gombe domin yin rikin da za a kai jama'a Tun da suka koma gida sai ya bata sake lokowa waje ba balle ta biki har aka kawo amarya bata fito an tafi da ita ba saboda tsananin hausun mami da ke ji da su Muniba suka iso ne da shigo ɗakin nata ce ta fito ta zo su ga gidan amarya sai take stop ba ta jin daɗi ta ce Allah ya sauke ta ɗebi jama'a motarka suka tafi Shekara su Bilal ɗaya da rabi a lokacin ba tana ɗauke da ciki wata biyu. Wannan karan tsananin lamarin da cikin ya zo mata da shi ne da fallasa ta kowa ya san tana da ciki. Asuwa ban ta san cikin. Hankalin sai ba ta su matuƙa. Ganin har yanzu ba wani labarin ciki a tattare da ita. Sannan yadda ta ga hankalin mu mutum gaba ɗaya ya karkata wajen kula da lafiyar Muniba. Ba su da wani sukuni tattalin tattalinta. Wannan karan ma sun sake kankama gidan bokaye don su so suke ko ta halin yaya muni ba ta bar gidan nan tsaya zage kuma ko da mutuwa ce za ta zama sanadin sanadiyar barin ta gidan suna ba da ita ta hajjiyarta suwa ba ta isa gidan kawarta a naku wata yammaci sun kule suna ta neman matsalolin gidan mijinta a nan ba ta tambayar ta yawwa ina tablet din nan da kika ce za ki bani masu ƙara komai ya girma don kin san tun da na yaya walida na wasu koma kamar ko kuma duk sun kama mutu yawa ma sun san ba su da girma ita ko tsinin ne har yanzu ta ke tana da kaɗa masa su ta yake lalacewa gurin kallon su da ta lura yana son su ana utanni ta buɗe watsop ɗinka ta ɗauko tablet tana cewa an zuwa sarki nake gani da har kuka zauna da mace mai ɗaura gani hannun dama ta tuki da wasu abubuwa wanda ko da Allah bai wadata ki da su ba wasu iya siya a kasuwa in farin ne akwai mai in su din ne akwai ƙwayoyi haka ni sakawa amma wata ita tuki da su to ai duk akwai magungunan da bature ya kawo masu ƙara musu girma don Allah dube ni ba kan haka nake ko zuwa tana gefe da jikinta sai bata gefe ta kai take ba haka kike ba da ke siriya ce ba wani sabon arziki ta yadda na baki har da na lura da cewa na mai gane gane ne kuma ya san abubuwan da ke jikin mace ya sa na tashi tsaye ban zauna ba na tashi na siyo sinadarin ƙara jiki da kuma gyara su da kuma ƙara su ba ga su na dawo irin mutum da yake so ba ai mazan idan suka zauna sai wani ta zaune miki su kafin sai ba ta bar gidan sai ta ba ta magunguna na ƙarawa tare da maganinta da ta zo karɓa na China dan maki kuma a gidan Aina'u ta fara iya na Boston tun da ranar da sai ba ta fara son maganin sai fa abubuwa suka yi bula-bula ganin ban sha'awa. a ce da mutum ya yi mata magana yake cewa ko ciki gare ta kace ba ta da komai yi ba kanta sai ta dinga mamakin canzawar jikin na fiyarta ta tuka fam ta yi bulbul abin gwanin ban sha'awa. kowa ya ganta sai ta ba sha'awa. Jummai ba ta dauka ko ciki gare ta ita ma a cewa mu dukkan su ita da su ba ni da lokaci ɗaya za su haihu za su yi masa rubutu kowa na jogo ya kada baki ya ce to me idan kuka haihu lokaci ɗaya ka idan na gaba zan iya haƙura ba in yi amanya ku ku je ku da jogon ku ni kuma na je ni ta amin idan ma ba zan aje ku gida ɗaya da ku ba gida da ɗan san saya mata mani da ta yi sai ta ce hu hu ai ni da zaka burge ni biyu ya kamata ka auri rana daya kaga biyu na zozo ina cin aminci ka leka nan ka leka can mu har hutu za mu dauka mu ci girma mu bar maka su duk da da gishiri ya sallake akan kaza sai ka neme ni mu kuma sai mu kafa maka gida a kafin hannu idan ka dawo Da dariya sosai yayi sannan ya ce <laughs> ya kuri wajen gidan sarautar mata ba mata da suke da tun yanzu ku fara tunanin yadda za ku gasa min da a tashin hannu wata matsala da su ban ta sai fuskanta shi ne wani ruwa mai yauki da yake fito mata ta gabanta wanda kuma yake da wari da kuma tsoyi wanda son ba ta iya zama sai ta yi ƙunzugu da audugar mata in ba haka ba to duk inda ta zauna sai ya jike su ruwan na da kankaran wari duk da gurin mai tawari idan kuma suka yi tarayya da mutum gurin azabar zafi yake mata tamkar za ta mutu haka take ji daurewa kawai take sannan yana mata korafin warin da yake ji tana yi a duk lokacin da ya kusance ta ta ta nuna masa ita sau ba ta jin warin kalalin ita kanta abin na damunta har yana son ya fi ƙarfinta abu fa ya yi tsanani har sai da kwantar da ita don tafiya ma ta yake yi mu ya tsare ta da tambayoyi Kada ki gaya mun gaske mun ci sawa a gurin nan ne yake wari ga kuraje duk sun fito a gurin duk kuma ya tsatsage yayi ta ta mu inda inda tana hawayen azaba take ni fa babu abin da nake sawa wannan ciwon ne kawai ya bata shi kike ne tun da ba za ta gaya min ba in mun ci asibiti su za su gano ne ki damu ki kuma za su ga mu kuma za su gano ko me musabbabin ciwon ni kam ba na raba ɗayan biyu ko ire-iren magungunan da kike mannawa mun ci mallake ni sakamakon ya fara bayyana a cikin ki ko kuma sun bokayen yanki har kina ba su tukuncin kanki wurin da ya zanto halaliya ga mijinki ne ya danne miki wannan bala'i na yi nadama da na sanin sarta amince miki da ni har na dawo ina tarayya da ke halin na san ba za ki iya daina halin ki ba ya daga hannu yana roƙon Allah ya Allah ina roƙonka da ka sa ban koda baiwarka muni baba dan ba ta san hawa ba balle sauka akan wannan ciwo Hajiya da kanto ki da gaban ya koma kuka ta saka mu yana ba ta haƙuri ki haƙuri Hajiya laifin ta ne da ba ta jin magana tunda na hana ta saye sayen magungunan nan na gaya mata suna kawo ciwon daji amma bata zuba dan zuwa gari yau aya sannan sai ba har bukar ta ba shi kanta duk don ta mallake ni na sanan ba ta yi nasara ba ta sayo kanta lalurar da na sani hajjara ta fikice kamar ba ta san labarin ba ta ce a don kuma wannan fasa ka haɗa mata hannu sun kuwa mun sun zai ka ba buwan hasan kawai ne ya maka wani da kuwa ba ce babu algungumin da ya gaya mini ga nan da bakin ta ta faɗa har kunnuwa na suka ji ki tambaye ta ga nan a dalilin hakan da na gini, har na faɗi na karye aka kai ni asibiti sai mata sun koyar da kai ƙasa ta kasa yin magana Hajiya ta hauka da sababin ƙarya. Za'a mata samun yawan sa hakan kan faru. Sai ba ta kalla zuwarta ta ce, "Ibu gudu ne fara." Alhali sun san koma. amma sai ke da babban sa ne. Kuka kai gurin boka. Kun yaudare ni, ya biya bukatarsa, da ba ku sani ba, zan je ni. an duk da na samu tare aka raba mana ku. doku doku kuke yi min jagora bakin ciki ya sa mutum ya cike ya bar musu ɗaki don ba zai iya jin wannan irin kwallace-kwallace da suka yi ba kuma wai duk da uwarsa a ciki Asra ya ta fita ta nufi ɗakin gwaggwar ta same ka a kwance ta hau bala'i. Tsoron suna kwance ne, yarinya na can na fama da bala'i ciwon da hankacin asalin sanadin da ya same ka. Eh, wannan shi ne wannan suna. sannan ga ƙauri sun ya ta sakan gaba ya ta zaune gaba da faɗa yana nan zuwa an ya hana wani wannan zuwa ganin yawa na gwagwata ta tafi gani tana cewa au ni kike son in je in yi jinyar ta ai ba yana ta zuwa tana hukun sanye magunguna a gaban ta ba tana mannawa don ta mallake min da saboda haka sai ta za ki je ki jinyar ta wanke suka yi a barki hajara ta yi kowa ta tafa hannuwa ta ce ha ha ha haka mallaka ɗanka kuma sau nawa a hannu ina jin kina da kan kika fara bani kuɗin da aka kawo mun buka don a mallaki ɗan Kun yawan bin buka ne An taron tana ni da shi kin manta ne in tuna miki tun da wai ke na yanzu kin tuba a ce wanki, ki to bari in na miki wani sannan da ina san manta ina lulluɓe a fatalata kuma zan iya man haɗau shi ɗan na shi ya je wai mu ji ba ne ke cewa kama boka kanta dan ta mallake shi to zan hana masa ma kanta faro ba ba kuma ita ta ɗan fara a duniya ba kuma ba a san ta za a nuna ba wasu matan sun zaɓe na ansa da wannan saƙon kuma sun mallaki miji sun kafin sun gaje da ɗaukakon duniya Don kuma iya a masa yanzu ko su waye don ya san sun samu a ganin da yake mata da wanda ta aikata babban zunubi don ba ta farau ba an yi da yawa a gaban ta gwagwatanni ke tsaye ita ma suka fuskanta juna sosai da hajiya harira sannan ta ce au ban kaɗa ban kaɗa kika zo yi to bari ki je in gaya miki wallahi mutum wani labari na da ba kowa a duniya ya sani ba sai ce idan ya shiga kunnuwan ɗana sai na tuzarta mutuncin tuwon layi. hajiya ya ta ce Oh, ai nan ne yanzu ma da wani tsoron mutunci na wannan nake tantani balle haɗin tantalan na wani ko da kike ganin suna da mutunci har suke tsoron abin ka ɗaya to mu ce jiki. nan wannan ji in kiyaji na ke sanin koyon don ya san ba ni ta manya har mace da adon faɗa ta kama hanyar fita ɗaki ita kuma gwaggwata yau kan zarin biyo ta. amma kafin ta kai gare ta hijirin da ita idanuwanta ya kaɗa ta ji kake tuf a ƙasa azza ta dawo da baya ta rike ta tana sallar lami yi daidai da fitowar mutum daga ta sai suka zuwa sallar la'asar yana jin sallar lamin hajiya harira a ɗakin uku sai ya shigo ya iska abin da ke faruwa gwagwata a ƙasa har bakin ta ya jirkice yana da lalar biyu su sure ta zata ya ta a mota sai kira ba suka wuce asibiti sai aka ba gwagwa aka daura mata ƙarin ruwa da kike yi masa bayanin, ta sami mutuwar bayan jiki don bakin ta ya ce guri guda hankalin mutum ya tashi sosai akan ciwon goggo sannan ga su dole ita ma asibitin ya dauke ta ya kai ta a asibitin ana yi mata gwaje-gwaje aka gano ciwon daji ne ya kama gaban nata wato kansa a dalilin magungunan da kake amfani da su a matsi masu illa ne ta sani ba wata matsalar kuma nonuwanta sai suka fara ciwo wasa gaske sura su mutum tuntun har ba ta iya saka rigar nono kuma ana yin gwajin aka gano dajin ne ya kama su dalilin kwarin da ta dinga sha masu ƙara girman nono gwagwakan ta sami sauƙi, har an dawo da ita gida amma ba ta iya tafiya sai da sanda bakinta kuma bai dawo daidai ba ya riga ya mafasa wannan suwa ba ya tsananta da ciwo har ta kai da yahudi tana zubar da ruwa kuma duka biyun kafin wani lokaci har ya fara tsika dole aka yi fara sai an yanke shi in ba haka ba za ta iya rasa ranta a ranar da likita ya faɗa hakan kwana suka yi kuka ita da hajiyarta da ke jinyarta don kuwa ɗakin da kake babu mai iya shiga saboda wari shi gaban nata har yanzu warin ne ke yi yana ruwa an yi nasarar yanke nonuwan gaba daya suna nan a asibitin ana yi mata gashin gore shi ma gabanta sai ya fara fitar da tsika wasu irin farare wannan al'amari ya ta mutu har Haira kuwa ko ta ta tamkata dakiya ban da tambaki ba ta aikin komai a wannan lokacin ne Muniba ta haifo ɗan biyunta masu matukar kama da ita ko da yake mutum ya ce kan bai yarda ba da shi yaran suke kama Tun da ita ma Muniba da shi take kama labarin haihuwar na shiga kunnuwan Suwaiba da Hajiyarta sai suka ji tamkar za su mutu saboda bakin ciki Tambata Hajiya harira sai ya rika karuwa har ya labarin haihuwar ya zauna daram a bakinta kowa ta gani sai ta gaya masa tana cewa kun zama ne mu fasa da haihuwar ɗan ne ko daga fara haihuwa har ta wuce ne ba ɗan ta wuɗin su ne kawai ba ko ƙwaya ɗaya ɗayar ne ta ƙwanci ta riƙe wannan alamun sun ne don an gaji wa ya kama kawai ba da suna dawowa daga asibiti su bilal suka haye garanta suka kiwaye jariran suna ƙoƙarin ɗaukar shi. tana cigowa ta gansu to saurin farko da su daga gaba ai so suka saka ihu gaba ɗayansu. su Wajid na ji tsoron su ya shigo da sauri yana tambaya abin da aka yi musu ta ce yaran nan za su ɗauka ina zan bar su ko yadda na saba manta ba ya ɗauko su dukansu ya rungume na yallasun su tare da cewa ku yi haƙuri waɗannan yaran na momini ku bari za ta sake haifowa dadi na irin kuma su kama da ku sai in ba ku ku ɗauka kowa ɗaiɗai ko suka yaka kai a tare da dan bizin ne ban yake na lura waɗannan dukan su zaki dinga yi akan ƴaƴan nan wato kin fi son sababbin akan tsofaffin ko ce wannan kuma ai kai karaba to a haihuwa su yi Ka kace in fara haifo maka naka sai in haifo nawa daga baya sai ko ta Allah ya bani nawa ba zai in tattalin su ba kowa ya jika nasa wajen zota au haka ne to shi ke kowa ya rike nasa za a ga suwaye waye in gata tana dariya tace ai kuwa za a ga 'ya'yan gata yanzu ma ba su ma ta 'ya'yan gatan ku kusi don ga su take min laifi a ce na da ki 'ya'yan gatan daji ina miƙewa suka da ihu suka makare shi suna faɗi ki ko kowa daga hannu sai a ɗauke shi ya ɗauke shi ya fice yana jin ba na mata da ariya tana cewa <laughs> habawa ai mutum zai kawo halin da ta ɗan gatan in dai su ne ko hana ta fita Idan ya kallo yaran an canza musu suna Hassana da Hamida na kuma Hanifa taron suna kaɗan kaɗan aka yi shi saboda majinyatar da ke gida a kwance ba su ba ita ma an dawo da ita gida don an gama gasara min suwa ya kame matsalar tsutsar inda ke fita a gabanta shine yanzu ake fuskanta ba a barin kowa su ga inda take saboda gaban naka ba a rufe shi abu ɗaya ta haihan zaka bi tana ihu tana sambatu na irin biyayyen bokayen da ta yi suka janyo mata sanadin fadawa cikin wannan matsala tare da dama sani da ba da amfani ciwon ya tsanani har mu duk so mata tunanin kasar da zai fita da ita ko don darajar yarta walida amma ba don halinta ba a irin cutar da shi da kai tare da abokiyar zamanta da ta rike ta da ƴaƴan ta tsakani da Allah amma ba ta gani ita kullum cutar da mu ne burinta sai ga shi akan ta abin ya kare cikin daren wata talata Allah ya amsa ran koyi ba ba tare da mahajiyar ta tashi har sai da mutum ya shigo duba ta da safe ya gare ya halin shi wani abin tsoro gaba ɗaya halittar suwai ba ta canza ta koma tamkar bi sannan duk ta bi ta shi da tashin kanta ta na gabanta kafin ta mutu yana wa hajiya hariya tuwa ba ta rasu sai ta takume shi ta kama ihu ta sake shi da ƙarya yake mata da ƙar aka kwace shi a hannunta fashin sa na fita da ƙirgaje ita kuwa a guje ta kwasa ta fita tana ihu wani mai motar ya shi ne ya mutsuke ta idan ta shige shi ne shi kuma mota babu birki dole yana ji yana gani ya bi ta kanta ta yi rugu-rugu don kanta fice da daga zangar jikinta tare aka shirya su da iyarta suwai ba aka sallace su aka gidan su na gaskiya aka bar su daga sosai halin da suka aikata a duniya ya Allah ka sa mu cika muna masu imani tare da mutuwa akan aikata alkhairi amin kira mu komai yayi daidai an kula sun kwanta an samu ci gaba tare da karuwar aiki matsala ɗaya ce damun sa na lura gogo wanda babu irin maganin da ba a yi ba amma abin ya tsira muniba ta tsaya sosai wajen kula da lafiyarta da cin abincinta da shan magungunanta idan muniba na hidima da ita sai ta ta hawa hawayen na goma tana shiwa muniba albarka tare da neman gafararta na irin musgunawa da kai mata da wasu maganganu abubuwan da ba ta iya faduwa ba cewa take yi wallahi na ake yi koko Allah ya ce mana gaba ɗaya mu in ban yi miki hidima ba. waye zai yi miki ni in wa zan yi mawa wata kusan an tasowa ta ni biyar kike ina auren ɗanki sannan muna zama tare a gida ɗaya dole ne ce zan fara taimakon kafin wani ya zo ya taimake ki mujib na tsoda kin kofa suke wannan maganganun bata san ya shigo ba sai ganin ta yana shayar hawaye ta isa ta shiga lallacin sa don ƙarya da matuƙa da ciwon gaggawa asibitin da ya zo na Egypt mun ya ce ya kai gaggawa za su tafi da shi da Munita da duka yaransu sai Karime cikin ɗaukar nasu don kula da Hamida da Hamisa. ranar Alhamis tamaritini wajen sai ɗaya su kare majid kogo maniba karime walida da bilal da hilal sai hamida da hanifa da fatan za su dawo lafiya tare da nasarar abin da ake nema to masha Allah Isma'il Fani ya ɗauki nauyin kawo muku ni ma yan sa'id Jibril ne ke cewa wata da labari Oh, domin samun wasu littattafan za ku iya ci gaba da jin mu a shafinmu na yanar gizo a Twitter.